respondi mal rapide vecas dubon. Ciu tro mal frue reagas je demando, tiu laustudajo perdas credindetson. Iam du secundoi da hesitado, ce observanto causas dubon pri la sincerezzo. Homoi, ciui compareble mal rapide, respondas je demandoi, estas tendence perceptatai de sia medio, kiel mensogantoi. Tion almenau sugestas franza studajo el Grenoble. Lautio, la lungezzo de hesitado, influas, kiom sincera respondo shainas esti. Ien fenomeno, kiu laula esploristoi povas havi grava inconsequenzoin, consequenzoin, por polizai, au iugeiai pridemandadoi. La priugio de la sincerezzo de aliai homoi estes cie ceesta, cae grava parto de sociai interagoi, clarigas la cefa autoro cae psicologo de la lerneo primastrumado en Grenoblo. Nia esplorado montras che la rapidezzo de reago estes grava capto puncto sur cium la homoi apogas sia in concludoin pri sincerezzo. La psicologo plenumis cune cun collego el Universitato de Singaporo serion da experimentoi cun pli ol sep mil quincent partoprenantoi. La test personoi audis exemple voce registrajoin au ili spectis filmetoin en ciui unu persono respondis ie simpla demando. Exemple, ciù la demandito shatis la cucon de amico, au ciù tiu estis stelinta monon en la laboreio. Cetio la reagai tempoi de la respondantoi variis. En ciui experimentoi, la procrastitai respondoi estis taxitai, kiel mal pli sincerai, Sen depende ciu temis pri sen demando pri cuco, au pri pli severa demando pri crima agado. Cetio iam sufficis prograsto de du secundoi, porche respondo estis perceptata ciel mal sincera. Ien effecto, ciu pli altigis ancora o signife, ce pauso de quin secundoi. La psicologoi tamen ancau observis factoroin ciui reductis la effecton. Se exemple respondo estis considerata kiel socie desirata, kiel la demando ciuoni shatis la cucon de amico, tiam la rapidezzo de respondo ne ludis grandan rolon por la perceptita sincerezzo. Same minimumigis la effecto ciam testantoi pensis che la pli mal rapida respondo estis causita de mensa peno, exemple ce la demando ciu iu estis stelinta antau dec jaroi dolciajoin. Por la cefa autoro, la studajo havas vastain consequenzoin. Ciam ein homoi interagas, ili priugas la sincerezzo de la alia. La resultoi estas applicablai pri larga gamo de interagoi, ecte interparoloi en la laboreio, gisparoi cae amicoi ciui querelas. Crome temas en candidatigai interviuoi cae en iugeiai processoi ofte ancau pri la priugio de la sincerezzo. tie la rapidezzo de reago povus ludi rolon, pripensigas la autoro. Exemple estas el diroi de attestantoi antau jurio en iugeio. Estus mal juste por la respondanto exemple por suspectato, se la procrasto de respondo estus attribuata errare al supremado de pensoi au alla fabricado de respondoi, se ili vere facte estis causita de alia factoro. Ciu vere volas capti homon ce mensogado, tiu besonus tamen cameraon, ciu prenas bildon de varmo. Esploristoi de la Universitato de Granado constatis en la jaro du hoc, che mal altigas la temperaturo de la naso, cae pli altigas la temperaturo de la fronto se iu mensogas. Ien fenomeno cion ili nomis la Pinocchio effecton.